اللہ تعالی فرمارید که کسانی که روی صحابه کرام نقطه منفی ایر بکنین هم الصفها شن بی اقوفین شن احمقین و صفیه ترجمه بلوچه پوخشن اللہ تعالی صحابه در معرض بسیار بزرگ گیر کرده معیار حق برای قبول ایمان فین آمنو بمثل ما آمنتون به فقد اهتدوا اگر بعدی ایمانی بیاره بنا ایمان شما صحابه بدون استثناء فقط احتد ان داخل جنت رہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شخصیت ان کی ایک سے وہ دین نقل کرتا ایک سے وہ دین احادیث عائشہ روایت کرتا اللہ جل شانو فرمانے کہ و ازواج امہاتہم و ازواج پیغمبر مادران امت و کسی بدگو گویا مستقیم مادر توہین کیا و اللہ جل شان در باب پاکی عائشہ فرمانے کہ ولا تعودوا لمثله ابدا خبردار بید صدر اسلام اعلام کرد الله جل شان تا قیامت برای ما کسانی در آخر الزمان احمقان ظاهر بین افراد منحرف بیدین ظاهر بین که نقطه رو سر شخصیات اول اسلام میری کنه الله تعالی فرمانه که ولا تعود لمثله ابدا مواظب به دوباره جنایت شما شما صادر بود از زبان شما خارج بود تهمت شما عایشه جد توبیخ بوتی ولا تعود المثل ابدا هرگز برای ابدالآباد شد باید تکرار مکنید متاسفانه وقت برای عائشه این سوال بری عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه شخصیت این که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم دو تا دختر عطا کرد هیچ شخصی دو دختر پیغمبر با هم نکاح نکرد الا عثمان ابن عفان نبی کریم فرمود اگر نفر اون موجود بودنی باز مال عثمانه بالا احد وای تشریف برد احد تکانی و واجه فرماید اسکت فان عليك نبي و صدیق و شهیدان هو ساکت و تو چهار نفره پیغمبر و ساتا صدیق اکبر و ساتا عثمان ابن عفان عمر ابن خطاب سر تو ساتا نبی کریم تعریف کا اشارہ واجه فرمائے کسی کی اچھا ہے زہود بہا بزور جنت واجب برائی عثمان ابن عفان زور خیراتی کا جنت واجب کا واجه فرمائے کہ من جاہد جیش عسرہ فلہ الجنہ کسی جیش عسرہ یا تامین بکن جيش ارتش تبوكا بتر تبوك رب سلمان خير در مزيقين كسي كارك تجهيز بكان فله الجنة جنة پاداش تانا كس تجهيز كان عثمان بن عفان من حساب كورت با حسابان مروزي بيش ملياردها تمون تقديم كان هزار تا شطور با تمام امكاناتي و 700 هزار دینار و چندین زر شمشیر تقدیم ارتش اسلام کن حساب آریم که حسابات بروزی آیا فرمایند فلاح الجنه جنت را وقتی که عثمان ابن عفان آورد واجه شفاهکا خیرات برای جهاد نبی کریم صورت نبی کریم باقی جا روشین بود عثمان تو جنت برای واجب کو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ کمی خدمتی کرتا دوازده سال برای اسلامی خدمت کرتا قرآن تلاوت ابو عثمان ابن عفان جمعوری کرتا شرقان غربان تمام کسی که ادعای اسلام ها قرآن تلاوتی کرد قرآن اشنگی مصف عثمانی مصطفی عثمان ابن عفان زیر سوال رو چهار همه کتابای نویسین در پاکستان کتاب نوشتنه بود مستقی سر عثمان اعتراض کرد ایراسی بود اغربا نوازی کرتا چه اغربا نوازی کرتا شخصیات عثمان ابن عفان آن معمولیت اسلام داته بودا همه شخصیات بودا این که در صدر اسلام نبی کریم آن داته بودا در زمان عمر ابن خطاب آیا معمول بودا او وقت سیادی آیا معمول بودا شما که سیاد رسول وقت رسول بدری کرتا نه خدمات ارزندی که برای اسلام کرد باید نادیده گرفت میشه نه چون نه عثمان ابن عفان رضی الله تعالی بل بالاتفاق قاطبه اهل سنت خلیفه سوم یعنی چه یعنی به اعتبار انسانیت و بهتری که مخلوق بعد از انبیا صدیق اکبر عمر ابن عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفان و علی بن طالب ترتیب ترتیب نفر سوم داخل کل انسانیت کجی میره عثمان ابن عفان وقتی عثمان ابن عفان شهید بود حضرت علی ابن ابی طالب محکم ده حسن حسین کجا بود شما زمانی که عثمان ابن عفان شهید بود بعد دستان درای بار الله اس کاری که ظالمان سر عثمان یا ورتده کسانی شهیدش کو خدای من علی استو تو تبرئه کردن و برائت جست کنه ای خدای ما بیزار از کارش عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ کسی که هنگام شهادت وابدیز گفت عثمان تو مروزی همراه با ما افطار کنی روزه ایت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه عثمان ابن عفان شخصیت ایت تنگامی که مدینه منوره بغات یهتن باغیان یهتن مدینه محاصره کرد صحابه کرام یهت واجه دستور چین حکومت وقت تو دستور چین عثمان ابن عفان اعلام کن هر کسی را سرمو حقی هست یا من سرای حقی هست اعلام که بیچاری داخل مدینه منوره دست به شمشیر نبری داخل شهر طیبه که پاد قدمگاه محمد رسول الله بوده خونه نریچیده بخاطر بلکه من کشک مایده جلوی ارتش اسلامی گرید بلکه من کشک اما تن شهر طیبه خو مریچید عثمان ابن عفان بخاطر خاموش کردن و پاک نگه داشتن شهر مدینه منوره خون بود رید هنگام تلاوت قرآن عثمان ابن عفان کسی هنگام شهادتی در کل دنیا که حکومت اسلامی تا افریقا تا اروپا تا هندوستان رسیده در هنگام محاصری حتی در یک نقطه کره زمین یک روزی به قانون اسلامی تاخیر نبود کماکان حرکتی کو شکرامات عثمان ابن عفان که در هنگام شورش و قانون اسلامی در سرتاسر دنیا جاری بود را عثمان چیزی سوال بری چی شده رسید بلفه هر چی کرده یا نکرده درست بود خطا بود طبق قاضی مای احکم الحاکمین هست ما نتون در مورد فستا قضاوت بکنیم الله تعالی قضاوت کنه صدر اول بهتره انسانان از سوال برین که به خاطر همه سلایق شخصی بوده چه نیازی هست پاکی کو بدی کو چی رسی ما به کجا رسی در جهان بسیار حساس تر که خیلی دورتر انسان باید توقف کرد وقتی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو وجہ صاحب اکرم اہم درگیر بھی جنگ سے فیون جمال پیتے بھی تھا ہی ہوئے فرمائیں تھی اللہ جل شو دستان شمشیرہ مارا اس خون آیم آلودہ نہ کرتے پاک داشتے پس پسما زبان آلودہ نہ کریں چرا نام کرے چرا بھی کہیں وشرفگان کہ ہما خاکان داخلی بینی آسمانی ہما بزرگار تمام بہتر افضل کریں چرا دم مردان قضاوت کردی صدر اول اسلام درست کرد مسیحیت بهتر انسان کین گوین حواری حضرت عیسی اما مسلمانان چون نکردیم مسلمان کار انجام دادین در نزد مسلمانان هیچ وقت کار نکنه که بهتر انسان صاحب کرام بودی مستقیم باید عثمان زیر سوال بری آر زیر سوال بری شر زیر سوال به چه فایده رسه بالا